Să mergem cu toții la muntele Domnului, mărire să aducem în numele Lui. Veniți să-L preamărim pe cele ce ne-o crotește, să îl sărbătorim, El e mântuitor.